Arriba tota la família que formem l'equip de Catalunya sense barreres. Avui amb els cadireires com a protagonistes eh, i companys de viatge a les zones. Per què? Perquè és quart divendres de mes eh, i ens acompanyen les persones que fan servir cadira de rodes. And I Tenim molts temes interessants per compartir amb tots vosaltres fins a les 9 del vespre. Abans, eh, però, fem un cop d'ull a la història de la discapacitat. La Carmina Coromines ens rescata aquesta setmana un personatge de referència per a les persones sordes. Bona tarda. Charles Michel de Lepé és conegut com el pare dels sords. Fill d'una família acomodada de Versalles, va estudiar lleis, però fou ordenat abat abans d'exercir la carrera judicial i es va dedicar a l'ensenyament i salvació de persones sordes en un refugi que mantenia amb els seus propis ingressos, on hi acollia infants de París i els hi engenava tota mena de matèries. D'ells va aprendre el llenguatge dels signes francès i va ajudar a perfeccionar-lo. El 1771 es convertiria en la primera escola gratuïta per sords, L'emperador Josep II, durant la seva visita a París, va oferir-li una abadia a Àustria que, donat la seva avançada edat, l'EP va refusar. Tot i així, el monarca va enviar a l'abat Estorc perquè aprengués la tècnica de l'EP i així es va fundar la primera institució per sorts a Viena. L'EP va formar altres mestres que van establir institucions similars a altres ciutats europees. Va morir el 1789 envoltat de gran prestigi. El 1791 l'Assemblea Nacional Francesa el va declarar benefactor de la humanitat. Moltes gràcies, companya Carmina. I ara us anunciem els continguts del programa. Avui visiten Catalunya sense barreres, entre altres, Anaïs García, cap de Cultura d'Once Catalunya, temes de conversa, la 14a Bienal de Teatre de l'11 i Sant Jordi i la lectura per a les persones cegues. I Cadi Daires de Mena, Juan José Moro, Montse Segarra, Aitor Martínez de Lecea, Petra Unzueta i Arancha Ormazábal. Eh, si fem servir una cadira de rodes, quan demanarà ajuda? Aquí i per quines coses? i, sobretot, quina resposta obtenim per part de la resta de persones. Ai! I aquest eh, divendres eh, aquest divendres sí que toca, eh? que el passat ens van quedar una miqueta curtets de temps. Experiències amb les relacions socials i l'amistat d'un divertit grup de companys amb discapacitat intel·lectual. Venen en representació del Centre d'Educació Especial Paideia i són Oriol, Maria, eh, Jordina i Laura.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 Doncs eh, voldria saber si Aitor, eh, Montse, també Juanjo, Petra i Aranxa... Mm, com vau celebrar Sant Jordi? Bona tarda, companys, què tal? Hola, bona tarda. Sí? Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Mira, com vau celebrar Sant Jordi? sortint Bé. al carrer a comprar llibres i a veure tot l'ambient, però era impossible, eh? Anant en cadira és un problema. No, ja m'ho temia, això. Yo celebrándolo, trabajando ah. y haciendo un montón de cosas que hay que hacer, temas notarios, cosas de estas. Con lo cual vi un poquito el ambiente, estuve en el centro y como siempre muy bonito, però poco más. Vaja. <laughs> jo vaig estar a la Rambla amb un estant de l'associació. D'Espina Bífida, oi? D'Espina Bífida, I sí, què tal la reacció bueno, de la ciutadania? En realitat vam compartir estam amb FEDER sí. i altres associacions i la veritat és que l'experiència va, va ser molt bona. Va passar molta gent i bueno, vam estar informant de l'associació i tot molt bé. Veníeu algun llibre o no? Bueno, mm, sí, Tenim un parell de contes per als nens i la veritat és que van agradar força. Home, recomana els títols, Aranxa, és el moment. Bueno, eh, Los zapatos de Marta i El pepelino. Uh -huh. El que passa és que són... Bueno, és, en realitat no els venem, els tenim per una mica fer difusió de lo que és l'espina bífida i bueno, és la col·laboració ja. no tenen preu de venda, però sí que, bueno, si algú vol, vol el llibre i vol do, fer un donatiu, donatiu clar. doncs perfecte. Molt bé. Juanjo, no em vas regalar cap rosa. <laughs> ja comencem malament el programa. La cosa com para rosa. Va, d'aquestes solidàries. <laughs> Mira, només em van regalar una una rosa que, a més a més, era per combatre la violència de gènere. em va semblar vale, un gest bé, molt, molt maco. Mm? Pues sí. Venga, ¿qué has fet San Jordi, va? No, yo mm, he hecho lo que cualquier ciudadano, pero yo lo que sí quiero aprovechar para reivindicar esta fiesta, porque yo creo que es la fiesta más pura que tenemos en Cataluña, ¿no? Y es una fiesta popular, es una fiesta que se hace en día laboral, es una fiesta que de cariño, de amor, de, amistad, y yo creo que es una fiesta que tendríamos que intentar de que no caiga en el mercantilismo, que ya está empezando a caer. Ya Petra, la cadira de rodas, tú al carrer y el día de San Jordi. ¿La combinación qué? El día de San Jordi fui el año pasado y vi que era imposible. O sea, por el centro era totalmente imposible dar un paso con la silla. Entonces este año no, no. He estado por mi barrio, pero al centro no he ido. Me he quedado con ganas, pero no, no he ido. Sí, que que només la Montse, Porque, Juanjo, tú no te has manifestado. ¿Has fet teva la, la, Yo la festa haciendo o no? gimnasia, ¿eh? gimnasia de mantenimiento. Pero has rodat pel carrer, sí o no? Sí, sí, sí, por mi barrio. Ah. Jo lo que pasa es que soy muy mío, muy mío. Ja. Ah. No puc amb vosaltres, eh? Escolteu-me una cosa. Heu llegit, a veure, quin títol? Mm, per exemple, vaig a veure el vostre nivell de lectura. El tiempo entre costures. ¿Sí no, o no? Aquest no. No? No? Vaya. I, i també eh, Misión Olvido. ¿No? Sí, aquest sí. ¿Sí? Vale. Otros más. El prisionero del cielo. También. També. Ostres, nena. <laughs> La resta no, no? no. Esteu callats, com a muts? Sí? Y eh, La sombra del viento tampoco. También. Ah, claro. sí, sí, esa buenísima. Ah, esa sí. sí. Jo sí. Bueno, ara anava a dir això. Com no sois ciegos, eh? perquè les persones cegues són aquests quatre títols els que més han llegit. Ah, Què us sembla? Ten... Hombre, estupendo que tinguin accés. I, sa I sabeu tant? com llegim el sex? Amb el braille. O no. O no. Claro. A ver, el listo. Juanjo, ¿cómo leemos los ciegos? Mira. <laughs> Solamente, conozco la. ¿La qué? Eh, la ley Braille. La ley Braille, madre mía, ya me hace de un lenguaje ley, esto es increíble. Arancha. Bueno, yo creo que la gente que eh, es ciega, uno de los métodos que tiene para poder leer un libro es que se lo graben en una cinta y poderlos escuchar. ¡Ay! Ah, eh, estupendo. que sí. Más lista que hambre, la no. eh? Mira, vaig entrevistar la García, me ayudé una mica y, de fet, eh, al mundo de la cultura de las personas ciegas. Venga. Anaís Garcia és cap de Cultura d'11 Catalunya. Què tal? Bona tarda, Anaís. Benvinguda Hola, bona tarda. al programa. I avui porta un tema molt interessant per comentar, que és aquesta 14a Bienal de Teatre de la 11, que s'ha celebrat a Catalunya recentment, Eh, però clar, hem de parlar de Sant Jordi també, Anaïs, perquè el dia, a dos dies de la festa de Catalunya s'ho mereix, no? Sí, i tant. I tant. I tant no sé. Molt bé, teatre i lectura. Dues eines d'integració per a les persones cegues, sí o no, i per què? Doncs sí, a veure, lectura, com bé, bé heu comentat, eh, el fet de tenir la possibilitat de llegir en Braille o amb sistema sonor, el Daisy, doncs ens fa, bueno, com a qualsevol ciutadà, doncs poder estar al, bueno, al dia amb, amb novel·les o amb, o amb qualsevol lectura en general, poder llegir el diari, per exemple, no? i estar al dia de, de tot el que està passant. I el teatre? I el teatre? Doncs, a veure, el fet de que una persona cega i, o amb discapacitat visual pugui fer teatre ens permet pues, ser... Bueno, ens permet donar autonomia, integració, val? Tant, perquè poden ser persones que actuïn amb, amb grups de teatre amb altres persones amb discapacitat o també poden actuar amb, amb grups de teatre sense persones amb discapacitat. Uh -huh. Aquesta Bienal de Teatre eh, de l'ONCE, en què consisteix? Doncs aquest any s'ha celebrat la 14a Bienal de Teatre. Sí. Val? I el que consisteix en... S'han aglutinat 10, s'han escollit 10 grups de, de teatre de tot l'estat, que actualment n'hi ha 29, s'han escollit els 10 millors, val? i han vingut aquí a Catalunya a fer 18 actuacions de teatre en 5 dies. Són companyies de teatre vinculades a la 11, per tant, hi ha actors i actrius secs sí. i deficients visuals. Mm -hmm, I tant, a veure, són tots els grups de teatre eh, estan dins d'associacions artístiques, val? de persones cegues i deficients visuals, i un dels requisits és que al mínim la meitat del grup, o sigui el 50%, siguin cegues o deficients visuals. Veiem aquí Saboira, de Palma de Mallorca, Balacar, de Coruña, Antígona de les Palmes de Gran Canària o la Luciérnaga de Madrid. Uh -huh. 4 de 10, també Orozú de eh, Càdiz, eh, Musicas d'Ourense, la balandra de Cartagena, la ruïna d'Albacete, un carai, amanida de Tarragona i Edgar Sort de Terrassa. Déu de 29 que tenen. Sí, sí, sí. No, si venen les 29 no acaben mai. No, no, exacte. Puedo preguntar. I tant. Sí. ¿Solamente deficiencia visual o física o intelectual? No, no, poden participar eh, qualsevol persona. O sigui, hi havia grups que, per exemple, hi havia una noia amb paràlisi cerebral, un altre grup, el grup de Madrid, tenia un actor sort, mm -hmm. també, o sigui mm-hmm. que no... O sigui, el que sí que es demana que el requisit és que el grup es, eh, mínim un 50% siguin persones amb vale. problemes visuals, però pot participar mm -hmm. aquí clar, dins de la comunitat autònoma o, o d'on hi hagi el grup, si hi ha algú interessat i s'apropa a l'associació, doncs es pot pot fer teatre. I aquestes eh, companyies de teatre estan vinculades a, a l'11 de la ciutat, allà on siguin, i, i de quina forma li fan costat vostès? A veure, eh, com us he comentat, des de fa quatre anys aquests grups de teatre van formar part d'associacions artístiques, val? i aquestes associacions artístiques reben una subvenció de la ONCE. Val? Però es va fer temes d'associacions perquè eh, bueno, tots els, aquestes puguin demanar bueno, ara mm, estem en un moment complicat, no? Ja. Eh, demanar subvencions val, a les comunitats autònomes, als ajuntaments, a on, bueno, o, a la, o, a, o a fundacions que treguin subvencions. Uh mhm. -huh. Bé, doncs l'experiment de la Bienal sembla que funciona, perquè més de 5.000 espectadors eh, van veure aquesta 14a Bienal de Teatre de la 11 són molts espectadors. Són molts, sí, la veritat és que vam fer bueno, una de les feines que, que teníem, a part de, bueno, de l'organització no? de, de la Bienal, que, que a veure, com podeu imaginar, són cinc dies. El primer i l'últim dia es va fer només una única actuació, vale? vol dir que els altres tres dies van fer 16 actuacions. Sí, sí, sí. sí. Vale? Per tant, era una mica bueno, complicat pel, pel muntatge, però una de les coses que vam lluitar i, i teníem claríssim que la Bienal tindria èxit si aconseguíem arribar al màxim de població possible. I per ah. això és el que vam estar lluitant, perquè a part de que a tothom, no? tots els que fan teatre, fas teatre perquè et, et vinguin a veure, no? Clar. I en aquest cas també el nostre objectiu era això, donar, donar la màxima difusió, que anés al màxim de públic perquè veiessin val? Eh, en què tracta la Bienal de Teatre i que els grups de teatre amateur, perquè és un teatre amateur, de persones amb discapacitat, sobretot discapacitat visual, poden fer un teatre igual o més bo que qualsevol altre grup de teatre. Uh -huh. 18 representacions en 5 dies, com, com deia l'Anaís, el primer i l'últim només una representació, per tant, en 3 dies gairebé tot concentrat, aquests 5.000 espectadors. 14 teatres de 12 ciutats. A veure, Montse, veus bé? mm -hmm. amb aquestes ulleres, sí. digue'm en quines ciutats han actuat aquests de la Bienal. Terrassa, Barberà del Vallès, Castellà, Cerdanyola, Granollers, Mollet, Manresa, Olesa, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès i Barcelona déu nhi déu nhi per muntar tot sí, això. Sí, sí. <laughs> Anaïs. <laughs> sí, la veritat és que, bueno, és una feina bastant... Ara, portem treballant de fa més d'un any, eh? No, no m'estranya, no m'estranya. Amb el no tema, perquè si no, no, uh -huh. no sortia. Eh, com us han rebut a les diferents poblacions. A les diferents poblacions la veritat és que fantàstic, o sigui, no ens podem, no ens podem queixar ni, bueno, ni, ni molt mínim. Uh -huh. o sigui, mhm. hem rebut de tots els de tots els ajuntaments de les ciutats que heu llegit hem rebut una molt bona col·laboració i, i ens han recolzat i ens han apoyat en, en tot el que hem necessitat. Uh -huh. 125 actors i actrius, la meitat amb deficiència visual, o sigui que més de 5, 60, unes 60 persones amb discapacitat visual han actuat durant aquests dies aquí a Catalunya i altres anys en altres ciutats de l'Estat. Sí, sí, sí, és, com, com bé diu el nom, és, és fa cada dos anys. És una bienal que es fa cada dos anys perquè els, els anys que no es fa teatre es fa una bienal de música. Uh Val? Es, es, va, es van intercanviant. Uh mhm. -huh. eh, escolta, en Juanjo, pots animar-te? Perquè aquesta gent ho fa bé. Jo sé que a tu t'agraden les Uf. coses ben fetes. O sigui, no faràs teatre a qualsevol lloc, oi que no? Cada dia. Eh, ja posats a actuar que siguin una bona companyia. pues aquesta gent ha tingut el Premi eh, Max Aficionat 2013 tots els grups de teatre de l'ONCE, vaja, en aquesta Bienal, eh, que són uns guardons que eh, impulsa la Fundació Autor de les GAE, -huh. Mm-hmm. L'ESGAE no és una entitat simpàtica, però en aquest cas, escolti'm, aquest premi reconeix una trajectòria, oi? Sí, mm-hmm. reconeix els 25 anys de, de, bueno, de, de trajectòria dels, del teatre amateur dins de, dins de, dins de la ONCE. Mm, I, de fet, han premiat aquestes companyies per la contribució al foment del teatre amateur i la creació de, de nous públics. Uh mm-hmm. -huh. Sí. Creen vostès nous públics? Bueno, eh, jo no sé si creem nous públics, però jo crec que eh, potser arribem a, a gent que, bueno, que els, ah, bueno, els sensibilitzem, no?, d'alguna manera. Sí. Llavors arribem a, a gent que potser un teatre més comercial o un teatre sí. eh, fet per actors no, de, de primera línia pues doncs no els hi crida l'atenció, però el fet de que una persona amb discapacitat pugui fer teatre bo, pues doncs els hi crida més l'atenció i per això arribem més. Uh mhm. -huh. I també per la promoció de les arts escèniques durant més de 25 anys, que es diu aviat, eh? Sí. O sigui, això de la Bienal és la 14a edició, però vostès porten, doncs això, 25 anys, mm, dia rere dia, mm, donant suport d'alguna manera a aquests actors amb discapacitat visual. Exacte. Uh mhm. -huh. Molt bé. Voleu fer teatre, cadiraires? ¿O no? Sí, yo quiero hacer. Venga. De quería preguntarla, sí. si, si, nos importa, eh, pues, ¿qué, qué, qué, qué ves tú eh, que puede mejorar en cualquier persona, digo en general, el hecho de hacer teatro, el, el, hacer los ensayos, el día a día, ¿qué, puede mejorar? Y en particular eh, para una persona con discapacidad visual. A ver, yo creo que para una persona con discapacidad visual el fet de, de fer ayuda a lo que es la la, autonomía vale el fet de d'aprendre't a moure per l'escenari, a controlar els espais on t'estàs movent, val? Uh, això és, és molt important, l'autoestima, la, val? el veure que ets capaç de fer una, bueno, de fer, de fer una cosa que no tothom és capaç, o sigui, tinguis discapacitat o no, no tothom és capaç de fer teatre, d'acord? Llavors, el, el tema de l'autoestima, la, de el compartir, perquè estàs amb un, amb un grup, el, bueno, el tema també de, de, de bueno, de memòria, no? de tindre que aprendre un paper, interpretar... Bueno, són tota una sèrie de coses que, que la persona... Bueno, la integració, la, la inclusió, que ens ajuden. I això amb la persona amb discapacitat, sigui visual o no, jo crec que és, és un fet molt, molt important. Doncs moltes felicitats per aquesta 14a eh, edició de la Bienal de Teatre de la ONCE, on han actuat mm, més de 125 actors, la meitat amb discapacitat visual, per moltes ciutats eh, mm, catalanes. I hem de parlar una mica també de Sant Jordi, perquè a les Rambles eh, van tenir un estant, de fet, oi? Sí, sí, sí, el Servei Bibliogràfic de la ONCE, que seria la, la nostra editorial, per dir-ho així, eh, van tenir un estant a les Rambles. Eh, eh, de fet, sabem que hi ha més de 37.000 títols disponibles a la Biblioteca Digital de la ONCE, entenem que en format braille o en format sonor, en el Daisy. Uh mhm. -huh. eh, estan els dos. Hi ha llibres que els tenim en braille sí? només, llibres amb Daisy o llibres que estan amb els dos formats. Uh mhm. -huh. Les persones cegues cada dia llegeixen més? Sí. És possible? Sí. Uh mhm. -huh. Jo crec que sí. L'avanç de la tecnologia ho ha facilitat. Exacte. Ara hem de comptar que no tothom eh, sap brai, val? llavors eh, el fet de, de tenir la possibilitat d'escoltar de, els llibres, de tenir els llibres sonors, ha facilitat que tant les persones cegues totals que no saben brai o que l'han après de grans i van molt lents puguin llegir i les persones que tenen un petit resta visual, el fet de llegir en vista també eh, et cansa molt, perquè necessites ajudes òptiques molt, bueno, molt feixugues a vegades, Llavors el fet de poder escoltar el llibre pues, doncs, ha, ha facilitat d'augmentar a l'hàbit de la lectura. Mm -hmm. I, I agrada molt a les persones cegues Maria Dueñas i Carlos Ruiz Zafón, sembla ser. Sí. Els títols més llegits. Veure, dels quatre que has dit, n'he llegit tres. Sí, carai. <laughs> sí, sí, sí. Compleix l'estadística, doncs oi? Doncs fer, sí. Molt bé. Com, com llegeix Anaïs García? En braille o en format sonor? Jo en format sonor. I com ho fa? Al metro, per exemple, es pot llegir en format sonor? Eh, en teoria et dirien que no, eh? Els tècnics de rehabilitació no. et dirien que no és lo suyo, però jo llegeixo el metro. Oh, Déu meu! Però jo d'estar atents a les parades, no? Per això, per això, per però seguretat bueno. personal, entenem, no? Exacte, Perquè, exacte. clar, la lectura distreu molt. Exacte, però bueno, a veure, em fico un auricular i, i bueno, depèn de quin llibre no el pots llegir al metro, eh? Si et demana molta atenció i això, jo al metro o al llit abans d'anar a dormir, o uh mhm. -huh. així és quan, és quan aprofito per llegir. Uh mhm. -huh. Doncs molt bé, moltes gràcies, Anaïs Garcia, cap de Cultura d'11 Catalunya, per haver-nos acompanyat. Alguna curiositat més que tingueu, que Catiraires? Sí, que yo creo que hacer teatro es más complicado de lo que pueda parecer eh, desde fuera, ¿no? Claro. Y, no deja de ser un mérito que, que personas que tenemos alguna dificultad tengamos el valor de ponernos delante de un público y ahí sí que lo digo desde el cariño, ¿no? Y yo creo que es un hecho muy importante de visibilidad de cara a la sociedad. Sí, sí. sí. És cert. També llegir al metro, si, si ets sec, però tens un problema amb els tècnics de rehabilitació, o sigui que no ho facis, eh? <laughs> Si hi ha algun oient sec, si plau, al metro s'ha d'estar atent. Exacte. Tot plegat i, i llegir a caseta, a casa, tranquils, a... Relaxats, estones, relaxats, exacte. Molt. Bé. molt bé, doncs una abraçada molt forta, Anaïs. Moltes gràcies, eh? A vosaltres. Vinga, nosaltres continuem, estem a un pas de, de la nostra taula rodona amb els cadiraires. Abans, però, fem una petita pausa literària amb Mercè Guiu i Carme Raix. Vinga, endavant. Mm. a través de ti las calles de mi Habana. El calidoscopi de Mercè Guiu. Rendir-se no és una opció, ens diu el cardiòleg Valentí Fuster, que defuig sempre el pessimisme i, en el seu darrer llibre, El Círculo de la Motivació, incideix en la importància de tenir una actitud positiva per veure les oportunitats que ens ofereix la vida. En paraules de Fuster, i llegeixo directament, No somos especiales y nuestras pequeñas o grandes desdichas tampoco lo son. El desánimo y la incertidumbre, los escalabros y adversidades son elementos inseparables de nuestra existencia. Es imposible estar siempre arriba. Quien alcanza la cúspide acaba por caer, pero luego puede alzarse, solo o con la ayuda de otros. La buena y la mala noticia es que ese proceso es cíclico, es el círculo de la motivación. amb el llibre El círculo de la motivació, l'eminent cardiòleg i científic desvella el seu mètode per estar motivat. Tenir una actitud positiva, tenir una actitud positiva és clau per veure les oportunitats que, com he dit abans, ens ofereix la vida. Lluny de ser una simple declaració d'intencions, aquesta obra ens demostra que motivar-nos i transformar les nostres vides és possible. Solos brillos Poesia per a la convivència, amb Carme Raig. La pluja enjugassada es va filtrant per les escletxes sedegades d'aigua, que la rep com un manà exquisit de vida, després de tanta set acumulada. La terra és pacient i sempre espere aquelles papallones de l'estiu, quan es catifa verda amb mils de flors i fruits que dona a l'ésser impacient sempre l'aire acarona per on passa, juga amb les fulles de cada arbre i amb els cabells de tots nosaltres, amb la tendresa que una mare ho fa amb el seu fill.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 Bé, doncs ja compartim taula rodona eh, amb els nostres cadiraires, Juan José Moro, Montse Segarra, Hitor Martínez de l'ECA, Petra Unzueta i Aranxa Ormazábal, eh, que tenim com a finalitat, amb aquesta taula rodona, donar-vos a conèixer com és la vida d'una persona que fa servir cadires de rodes, que de vegades és una miqueta peculiar la cosa, no... no... Sí, no, és difícil, és eh, difícil. Difícil o, o diferent, com a mínim. I tan diferent, uh -huh. perquè per accessir als puestos, pues, Simplemente anar a comprar a un supermercado y va, resulta, vas no te va a cadira, Es es pero pero vos algo de dal y bueno, pues has d'esperar que hi y algo porque te ho alcance. Sí, eso, por ejemplo, es un, es buen ejemplo, el tema de las baldas superiores, que siempre, pues eso, tienes... Yo, yo la verdad es que soy malo pidiendo ayuda. Y si mm. entonces eh, lo intento hacer yo como pueda. Me estiro, doy con otro bote para que rebote el bote y me caiga. O sea, que es el que tira todos los botes de mayones al suelo. todo. <laughs> Soy bastante bueno cogiendo los... Sí. puede pasar. Y ha pasado, de hecho, ¿no? Sí. En caso de que ya no llegue, si sí, al primero que veo le digo, oye, perdona, ¿te importa? A nadie le importa, no, no, no es mayor cosa. Yo pido ayuda constantemente. Yo voy ahora al supermercado todos los días y hay montones de cosas que no llegas. Entonces, me puedo poner de pies con el riesgo de que a lo mejor haya un fallo en la silla y te caigas. Con lo cual, yo, por favor, me puede ayudar y, te insisten, a lo mejor, ¿quiere alguna cosa más? ¿Quiere que le ayude algo más? Entonces, no hay problema. Yo es que lo, como veo que si no, no lo puedo hacer, pues no me preocupa. Hmm. Sí, eh, eh, cuesta trabajo de llegarte a convencer de que es necesario que pidas ayuda, ¿no? Mientras tanto haces toda la parafernalia que, que utiliza yo y me he querido hacer un hombre y, no había nadie en casa y he querido abrir la puerta. Vengo con un dedo hecho polvo, porque la llave lleva muy fuerte, he tenido que avisar a la vecina y ella me ha abierto. O sea, pero antes sí que me costaba trabajo, pero acabas mm, pensando que lo mejor es pedir y como siempre, en pos de la sociedad. Yo, creo que es muy importante que cada uno sepa hasta dónde puede llegar, aceptarlo y si es necesario pedir ayuda, pues pedirla. Pero cuesta, yo pero lo pruebo por activa y por pasiva. A mí también me Hombre, claro, lo importante es, eh, ¿Eh? cuando ya veo que no, pero primero yo lo intento, o sea, no hago decir, ah, qué cómodo, venga, va, qué muy fácil. No, yo lo intento, pero pero Costa, costa. Dèiem que la finalitat d'aquestes eh, tertúlies que plantegem un cop al mes és eh, donar a conèixer com és la vida eh, per una persona que fa servir cadires de rodes, perquè de vegades hi ha unes peculiaritats en les quals doncs, no pensem habitualment, mm, si no, si no fem servir cadira. Bé, avui mm, anem una mica més enllà, no? És a dir, plantegem quan demaneu ajuda, aquí per quines coses. Mm i sobretot quina resposta obteniu per part de la resta de personas, La Petra diu, uno a mi polan ayudarme a tot arreu, en tot moment... la gent es pesada. Sí, la, te ayuda, o sea, la gente es solidaria. En el fondo, a ver, puedes encontrarte alguna vez alguna persona, pero es muy raro. La gente te ayuda. La gente cuando te ve en la silla te ayuda. Vas a entrar en el metro. Yo al principio me esforzaba. Entonces es un riesgo porque te puedes quedar encallado en la puerta y no puedes entrar. Entonces cuando llego al metro, si el tren es antiguo, ya sé que me tienen que ayudar en el 99% de las estaciones. ¿Qué hago? Pues procuro mirar a una persona que la vea yo, que él no, tampoco se va a hacer daño ayudándome a mí. Le dices, por favor, cuando me ayudarás, Y sin problema ninguno, o sea, te ayudan, o sea, no hay, no hay problema. Sí, la gente no es que sigui pesada, es que es solidaria. Son <laughs> Son pesados, no. No, no, no, son solidarios. solidaria en general, además muy solidaria. Luego también hay pesados. Ah, <laughs> hay algunos así que, bueno, que, te insisten y tal. digo, no, pero además, yo con todo el crecimiento del mundo, más que nada porque sé que hay gente en silla de ruedas que en ciertos momentos, igual por el estado mental o lo que sea, se enfadan si les, si les ofrecen ayuda. Y eso es lo último que yo quiero, que esa persona que se le da por ayudar a gente en esa situación que la próxima vez tenga miedo a preguntar, porque cuidado con este que muerde. Eh, entonces, pues sí, luego hay gente un poquito así, pero en general la gente es maravillosa. Sí, la verdad es que sí, encuentras ayuda, ¿eh? a veces excesiva porque te impulsan al menos mi silla y, bueno, a veces entro dentro, <laughs> pero que digo, ¿dónde voy a ir a parar? Pero claro, es que esto te encuentras porque para ellos es desconocido también el movernos. Y es no, son situaciones peculiares. Sí, sean voluntariosos no quieren decir que sean prácticos, ¿no? Porque a veces, <laughs> sí, a veces está... E- que, lo que hacen es que, te dificultan, ¿no? Sí, <laughs> sí, sí. de todas maneras, tienes todo el control de la situación de y todas maneras, las cosas sé... bien para que ellos te puedan ayudar. Tienes que decir... dejas a ellos, no saben ni dónde agarrar ni cómo ¿eh? hacerlo. Yo tengo que decir, cuidado, que la silla pesa mucho, ponte así y tal, porque si no... No sé si coincidiréis conmigo que nos ha tocado vivir una sociedad que no es la que nos hacen oír y ver. O sea, la, a mí solamente yo solamente sé lo que es la prima de riesgo o lo que son los sinvergüenzas que hay con el tema de la corrupción o los políticos que tal. Y claro, y yo en mi vida, en el día a día, yo me tropiezo con montones de personas que como mínimo son solidarias, como mínimo eh, desarrollan una escala de valores que no son las que nos quieren hacer ver por los medios de comunicación, ¿no? Y por lo menos digo que tenemos la suerte, al menos de nosotros, poderlo vivir en primera persona. Yo es lo que digo, la silla para mí ha sido un filtro de ver la calidad humana y la capacidad de las personas. Me he dado cuenta ahora desde que voy en silla. Incluso las personas de mi entorno, ¿no? Los verdaderos amigos, los que están dispuestos a, ayudar, saber que el ir conmigo a un restaurante han de buscar que no tenga escaleras, que sea accesible, o sea, para ellos, cuando sería lo cómodo. Eso para mí ha sido muy importante. La amistad eh, la he valorado más ahora a través de, de la silla. Anem a ser sincers. Com us sentiu quan heu de demanar ajuda? O sigui, quan el Juanjo, mm, que ha intentat obrir el pany, s'ha deixat mig dit aquí, o Aitor, que ja mm, bueno, ha fet una esbandada ja al supermercat tremenda i ha de demanar ajuda. En aquests moments, com us sentiu? <laughs> Yo, yo, yo, diría eh, que hace años a mí me costaba trabajo porque todas las personas tenemos nuestro ego, ¿no? Aquello de que no queremos que nos vean nuestras incapacidades. Incapacidades. Pero bueno, pero llega el momento en el que oye, tú tienes incapacidades, pero también tienes capacidades. Mm. Y, y si tú puedes aportar tus capacidades a otra persona que no las tiene y viceversa, bueno, pues para eso estamos, ¿no? A lo mejor otro día la vecina no puede abrir una botella de cerveza con la boca y yo tampoco, pero le presto un abridor de Claro que, sí. Aparte que esto yo creo que le vas cogiendo, lo que dice Juan José, es, le vas cogiendo un poco la costumbre. Eh, lo que te costaba antes más por tu propio, digamos, orgullo, falta de humildad o por los motivos que sean, eh, poco a poco te vas dando cuenta de que en situaciones X te las has encontrado muchas veces y sabes que no hay forma de que tú vayas a poder hacerlo. En ese caso, mira que yo lo pregunto, no solo pedir ayuda. En ese caso no me cuesta ni medio segundo, me giro, el primero que veo que tenga la, suficientemente fuerza para levantarme ese escalón, ese tal, eh, inmediatamente les paro y siempre la respuesta es un poco de medio de shock, pero me ayudan, siempre me han ayudado. Yo estoy en la fase del ego que dice Juanjo, el decir, no, pero tengo que superarlo porque como cada vez pues es más incapacidad, pues tengo que echarle cara, pero me cuesta, ¿eh? estoy en la fase esa, pero conseguiré. Yo creo que es importante que si tú eres una persona que también ayudas a los demás, a la hora de recibir ayuda te cuesta menos. Entonces si tú eh, sabes que tienes unas limitaciones y tienes que aceptar que en eso te tienen que ayudar, pero por otro lado lo compensas ayudando en otras cosas a otras personas, pues tampoco te sientes tan eh, como solamente recibo ayuda. Yo creo que si sabes las limitaciones que tú tienes, las tienes asumidas, pues ya es una cosa normal. El pedir ayuda ya es una cosa normal. No lo puedes hacer. Necesitas ayuda. Yo pero es madurez también, ¿eh? O sea, oh, claro, tienes es que, es un proceso. Es, que es un, proceso. A mí como... Antes... Te, se, cae, vamos, el mundo encima. Claro. lo que dijo Monse quiere aportar otra cosa más. Claro. Yo siempre he dicho que yo soy el hombre de las mil frustraciones debido a la enfermedad, ¿no? Y una de ellas es que a mí me gusta pasar por la vida discreto, haciendo el menos ruido posible. Ajá, ah, yo antes de joven tenía ese orgullo. La enfermedad me ha hecho que ese orgullo me lo meta donde me quepa, ¿eh? y pedir ayuda cuando no tengo más remedio que pedirla y además con humildad, ¿no? Tanto. Que yo diría que me ha ayudado a ser mejor persona. Mm. una cosa. cuán os han dit que no os ayudan? A mí me pasó una vez, que recuerde, eh, y justamente fue la primera vez que pedí ayuda. la primera en la frente. fue, fue un shock, la verdad. Justo salía, volvía de la clínica de rehabilitación, ya venía con el coche adaptado que había comprado de segunda mano, con una puerta atrás que se abre y una silla de ruedas de las que te dan en el hospital, que no se desmontan de esto, ¿no? Y yo estaba todavía muy débil, estaba flojillo pues que no podía con la silla para sacarla y estaba en un, eh, era la hora de comer, no había apenas nadie en la, en la, calle y le dije a una señora que pasaba por ahí, oiga, perdone, ¿le importa ayudarme a sacar la silla? me dice, oh, no, hijo, no puedo, que es que tengo no sé qué en la espalda. Y así lo entendí perfectamente, pero me quedé chafado. Digo, Iba, pues mira, no sé si voy a pedir <laughs> más ayuda yo. <laughs> Esto, no va, a ser así, esto va a ser así siempre, Espero que no, ¿verdad? <laughs> por lo demás, no, por lo demás, muy bien siempre. ¿Ves experiencias? No, yo no me he Sara. No? No, me de momento, yo tampoco yo sé que no me va a tomar en serio pero yo un día pasaba una persona por la calle y le digo, oye, ¿me ayudas a atracar el banco? <laughs> claro, y se escandalizó. Digo, yo no, que me ayude a meter la tarjeta en el cajero automático, que voy a sacar dinero. Ma, este no te ayudó seguro. <laughs> ¿O sí? Bueno, con la tarjeta mía, ¿eh? Ya, ya, vaya. Se ve, que el lenguaje que utilices es importante. ¿eh? la de comunicar. es que... ¿eh? Yo lo digo por aquello de ladrón que roba ladrón. Ajá. <laughs> ¿Para qué? més experiencias negativas? No, la verdad es que cap. Mhm. O sí, que la gent és voluntariosa, sí, agradable... Sí, la verdad es que sí, eh? Si no ayudan es porque no puedan, o no saben, también, també. una alguna discapacitat. Exacte. Uh entre cadiraires, quién ajuda us presteu? <laughs> Buena pregunta. Eh, aquí tienes un ejemplo de que somos un colectivo que quizás sea por aquello de la resiliencia, bueno, ahí Isaac de la casualidad que le conocía, a Maite, o sea, somos un grupo que a las personas que nos movemos por la calle o en el tejido asociativo, sí. pues por algo estamos ahí. No estamos ahí por dinero, no estamos ahí por codicia, no estamos por mm, presumir de, sino que estamos por colaborar y, yo creo que la ayuda colectiva o, esa amistad o, o, ese compañerismo, yo creo que, que ahí por eso digo que vivimos, nosotros vivimos una sociedad que no es la que nos quieren hacer ver eh, por los medios de comunicación. Y te preguntan mucho por la calle dónde has comprado la silla, qué dificultades hay para obtenerla. Pues tú ayudas, aconsejas, pues mira, pues, pues eh, puedes ir a la mm, a tal ortopedia que te puede ir bien, o mira, nuestra asociación a lo mejor hay sillas viejas, yo a mucha gente, o sea, sillas usadas mm, que, que se dan, entonces pues puedes llamar y a lo mejor te pueden facilitar una silla, o sea, sí, te la gente es mucho más solidaria y, la verdad es que participamos más, sí, somos mejor atendidos, la verdad yo, es que sí. Yo creo que también a nivel, a nivel personal, digamos, psicológico, eh, esa cercanía que nosotros tenemos por el hecho que vivimos en esta situación y que tenemos contacto con más gente de nuestra situación, hace que, que la gente le guste comentar sus cosas, digamos, problemas de mm, seguridades. Abrirse más. Todo. Sí, según con quién. A mí, por lo menos, me pasa mucho. Yo en el hospital, cuando estaba recién roto, digamos, ahí me, llegué a pensar que me iba a meter a psicólogo, porque aparte que <laughs> eh, me, gustaba lo que estaba haciendo, veía que la gente se acercaba a mí y me contaba la pena de Murcia, empezaba a soltar todo, ¿no? Y <laughs> yo encantado de escucharles. Y creo que simplemente, yo no sé lo que yo diría, si ayudaría lo que yo diría, pero sé que ayudaba escuchando, que es algo que la, gente no hace tanto. Hay una profusión para eso, que es el coaching. Bilbao i eh? Mm -hmm. ah, sí. a veure, si no faràs la competència encara, home. Ah, no, no, ah, promete. Hacemos allí un tàndem. Molt bé. Doncs escolteu una cosa, és que tinc la Dolors Garcia de FSC Inserta que m'està esperant i he d'anunciar unes ofertes laborals. No marxeu, oi que no? No? no Vinga, no. doncs eh, anem a saludar la Dolors Garcia que, com dic, porta ofertes laborals per tu si ets una persona amb discapacitat i et trobes en situació d'atur. Bona tarda, Dolors. Molt bona tarda, Anna. A FSC Incerta aquesta setmana estem seleccionant per un hotel ubicat a Santa Perpètua de la Moguda un una recepcionista per cobrir l'horari de tarda i de nit. Ha de fer tasques de gestió de reserves, gestió de les entrades i sortides dels clients i tasques relacionades amb el servei de recepció. És imprescindible nivell alt d'anglès i mínim d'un any d'experiència en llocs de recepció o bé al sector turístic. És per incorporació immediata. Per Sant Just d'Esbert estem fent recerca de teleoperadors, teleoperadores especialitzats en vendes hauran de fer tasques d'assessorament en publicitat i màrqueting online, captació de nous comptes i complir amb els objectius comercials. Es requereix mínim d'un any d'experiència en tasques similars. S'ofereix contracte indefinit i jornada completa. I ja per finalitzar, des de Girona ens arriba una oferta d'una empresa de missatgeria que vol incorporar un perfil administratiu a jornada parcial per fer tasques d'atenció telefònica i presencial, suport a la recepció, gestió de documentació, arxiu i gestió de la missatgeria requereix un any mínim d'experiència i formació en FP2, cicle formatiu mitjà o superior d'administració, català i castellà, nivell d'usuari del paquet Office i bueno, eh, que pugui complir amb les tasques correctament.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 Salutacions i fins a la propera setmana. Moltes gràcies, Dolors. Eh, més informació a www.portalento.es eh, www.portalento.es I ara, cadiraires, vull que escolteu els nostres amics eh, amb discapacitat intel·lectual, que ens parlen de l'amistat. Que bonic tema, oi que sí? Pues sí. Quedareu sí. encantats. Vinga, passen els nois de discapacitat intel·lectual i els cadiraires com a públic. Eh, continuem. This is the place to be. Catalunya sense barreres. Passa una estona en bona companyia. Amb Van Hernández. I ara sí, divendres 26 d'abril, temps eh, per la tertúlia amb els nostres companys amb discapacitat intel·lectual que eh, porten a la ràdio Fundació Besbadi. Sora Maria, Maria Vila, què tal? Com estàs? Hola, molt bé, molt bona tarda, Anna. La setmana passada sense temps, però avui sí. Avui sí, per fi, per fi, que si no aquests nois i noies... Tot el temps del món per conversar sobre l'amistat amb Oriol Prada, Maria Ahumado, Jordina Morós i Laura Rodríguez. Bona tarda, amics, amigues, bo, bo... com esteu? Molt bé. Molt bé. Què tal? Molt bé. Heu passat bona setmana? Sí, sí. sí. Més sí. o menys sí. sí. sí. A veure, sé que veniu del Centre d'Educació Especial Paideia. Sí. Col Paideia. Ah, sí, és verdad. Mm, hem de saludar els companys i companyes que suposo que us estaran escoltant, no? Sí. sí. Què els hi diríeu? Moltes coses. Per exemple? Visca el Barça i visca Catalunya. <laughs> Oriol! I, visca, i, visca, I visca Paideia, no? I visca Paideia. I us ha deixat venir, i tant que sí. Molt bé. Avui parleu de l'amistat. Que bueno. De l'amistat, del que representa per vosaltres l'amistat. M'agradaria mm, que en diguéssiu justament això. Què és per vosaltres l'amistat? pues l'amistat és molt important perquè tenir un, un amic sempre és important perquè pots fer coses, coses amb ell, a, a, anar al cinema, anar a comprar, anar al parc, sí. etc etc. Per mi l'amistat és molt important perquè... Um et trobes acompanyada? Perquè em <coughs> tenen molt segura i a part pues, puc parlar molt amb ells i i ja està. I sempre és maco poder compartir converses. I per tu? I per mi l'amistat és més important una persona, una relació molt bona. I per mi, una meva, que tenir moltes coses, anar de compres, a vegades a vegades fem coses, activitat. és molt important a la classe, als nostres amics escoltant. M'agradaria dir-vos per, per tots vosaltres de Paideia perquè són els millors amics que en tinc, que sempre m'apoyin, que sempre estem junts per sempre. Que bonic és això que m'has dit. I tu què mm. vols dir, Maria? És la diversió, a part l'amistat és així, i a vegades tenim una mica lius, l'amistat... Clar, perquè un, una amistat... Ah, sí. una amistat... No, no, és per un nen. No, no només una, una amistat no només és per divertir-nos, de vegades hi ha petits conflictes, no? Moments una sí. mica més difícils, oi que sí? Us passa o no? A mi sí. sí. I, i a què, mi sembla. I què feu en a aquell moment? També. aquell moment és molt diferent, perquè jo l'amistat és més important entre amic, perquè a mi, si tinc un altre amic que està en Sant Cugat, perquè té una amistat molt diferent per mi. Mhm. Mm Bé, doncs eh, el Centre d'Educació Especial Paideia està adherit al programa de col·legis de Besbadis, que s'ha implantat aquest any per primer cop. Sí, eh, hem començat aquest curs i estem molt contents. Tenim vuit parelles d'amics, que dels quals els, els nois i noies que ens acompanyen avui són, són part d'aquestes parelles d'amics. I eh, és gràcies a la Fundació Inocente Inocente que podem desenvolupar aquest programa aquí a Barcelona. És el programa, el projecte pilot, perquè és el primer, la primera vegada que es fa aquí a Barcelona. A Estats Units eh, la nostra fundació porta més de 10 anys impartint-lo, però aquí és la primera vegada que nois i noies de menors d'edat que encara van a l'escola eh, participen en aquest programa i estan emparellats amb una altra escola, eh, una escola que té el batxillerat internacional, l'Escola Internacional Benjamin Franklin, i és d'allà d'on venen les seves parelles d'amics. No? Cadascun d'ells està emparellat amb una altra persona, un altre estudiant de batxillerat, sense discapacitat i fan eh, algunes activitats en grup, que les fem tots junts, i algunes activitats individuals. Clar, perquè vosaltres teniu una discapacitat intel·lectual. Oriol, què volies preguntar-me? A veure, volies fer-me una pregunta. No. No? Com que no? No. Sí, sí que sí, eh? Digues. Aquest és el guió. No, eh, a l'Oriol deia, Anna, m'has portat a la ràdio perquè soy tonto? Hola. Oi que sí? Oh! <laughs> Sí. Que volies preguntar-me això i ara t'has tallat. Molt bé, eh? Pulpo. Perquè com que t'està escoltant tota Catalunya, dius, ara no diré això perquè és molt a l'Anna. <laughs> Però mira, l'Anna ho pregunta per tu, perquè tinc aquí a la, a, la, a la meva companya que sap per què està a la ràdio avui. Per què? Perquè mm, encara que siguem, que siguem diferents o que tinguem qualsevol discapacitat, podem anar a la, a la ràdio i podem anar a altres llocs perquè mm, ens acompinen bé. Uh mhm. -huh. Ara ja saps per què estàs a la ràdio, Oriol? Sí. Vale, vale, doncs benvingut, eh? Gràcies, Benvingut igualment. per ser Oriol. Gràcies. I per venir al programa que em dediques al teu temps. Vull que em parleu del vostre amic o amiga, persona voluntària que fa voluntariat amb vosaltres, eh, que no té discapacitat. Com es diu? Què en diríeu d'aquest amic o amiga? Jo. A veure, com pues es diu? Pues la teu... meva es diu Sandra. Sandra, sí. I um, i bueno, compartim moltes coses i anem a diferents llocs i bueno, ens ho passem bé. Però, però a vegades diem coses sèries perquè ens ajudem una a l'altra i tot. Mm -hmm. El teu amic. El meu amic es diu Álvaro Roque i, i faig moltes coses amb ells. Per, per exemple, parlem ell i jo pel WhatsApp, per l'ordinador, pel Facebook, mm? pel, pel mail... Que tecnològic, Oriol, per favor. Maria, la teva amiga. Ah, sí, la meva amiga és Carla Olivella. Eh, Fem moltes coses, igual que per exemple anem a berenar a la nona, també ho ha fet, i està tot perfecte per el WhatsApp. Mm -hmm. I la teva amiga? Estefan en Contijo. Ajá. És una amiga meva que és de brasilenya i ja, ja viu a Barcelona i, i també està amb mi perquè cada dia els dimendres encadem la sortida a vegades en grup i també fem coses de la que van dir la Maria Vila també en el que fer l'activitat i per mi és més divertit. Mm -hmm. Hem de dir, Maria Vila, que els companys, amic, eh, l'amic d'Oriol i les amigues de Maria Jordina Laura són estudiants de batxillerat que fan el batxillerat internacional. Sí. Mm? Dins d'aquest batxillerat hi ha unes hores que, que es comptabilitzen com a servei a la comunitat i llavors el voluntariat precisament amb Besbadis eh, computa com aquest tipus de, de servei a la comunitat. Mm -hmm. I ells estudien... Teniu entre 17 i 21 anys tots, oi? Sí. sí? A veure, digueu-me la vostra edat. Jo tinc 20. Jo tinc 19. I Jo 19. I jo 19 també. Mm -hmm. O sigui que sou adolescents joves. Podríem dir ja joves, no? Adolescents no. Heu donat problemes a casa? Jo sí. No me lo digas, Maria. <laughs> Sí. No ah, me lo digas. Yeah. Rebelde sin causa. Perquè soc rebelde sempre. Ai, ai, ai, ai. Amb a casa, continuava amb el col·le, a la de l'oci, Quedava de més paris, perquè el problema s'ha tot d'un nen sé que es diu Mil i és el nòvio de la Laura. Calla-te. Bé, ja, ja, ja, això passa aquí, eh? Això passa molt, sí, sí. Passa molt. Fan el que volen, sí, fan sí. el que volen. Expliqueu-me sí, una sí. cosa. És important tenir amistats i és important fer activitats. Jo sé que cadascú de vosaltres mm, ens farà una, una petita explicació d'una activitat en la qual ha participat, per exemple, Oriol al Carnaval. Sí. Què va ser per tu? Pues, per mi el Carnaval va ser molt xulo, perquè tots ens disfressàvem la que volíem i, i per mi és una experiència molt bona, no? Estar en família tot allà i i, i la Maria Vila ens ha estat fent fotos tot l'hora. Que tens de record, eh? Sí. Anaves disfressat? No. Ah. Ara no. Ara no, però abans sí, no? Sí. De què? De... Com de pirata anaves, no? Ja ni se'n recorda. Ah, sí, Imagina't si tenia el cap en unes altres coses, eh? <laughs> eh? La Maria eh, vol parlar del taller de màgia, oi que sí? Ah, sí. T'agrada la màgia? A mi m'agrada molt sempre com es seva Harry Potter. Ah! ah. <laughs> Has vist alguna pel·li del Harry Potter? Sí, sí? també. Ja. Eh, què és per tu aquest taller de màgia? Eh, a mi em volen passejar perquè m'agrada fer màgia. Uh mhm. -huh. És una, una, una activitat molt especial per tu. Oh, sí. Uh mhm. -huh. Jo un dia m'anava al sopar a un restaurant, vaig veure que va fer tu de màgia. Uh mhm. -huh. Molt bé. Eh, Jordina, el teu és la bolera. A tu t'agrada això de els bolos. Sí. Sí? Per què t'agrada? perquè mm, passem una estona divertida, sí. perquè juguem, ens riem sí. i compartim moltes coses. Sí. I mm, una part parlem de les coses que... Ja. Uh mhm. -huh. I què tal se't, se't dona el tir, dic, eh? <laughs> Encertes? Quants cauen? A veure. Encerto a vegades 5 o 10. Sí. I després potser més tard poso uh mhm. -huh. un triple o alguna Carai, especialista tu amb mi la propera <laughs> vegada, eh? Jo no hi veig, eh? T'aviso. O sigui, quan em toqui a mi tirar, tu aparta, sisplau. <laughs> I per últim, la Laura, eh, que li... Bueno, ella fa una presentació, una bona presentació de Vespadis perquè ha viscut l'experiència en primera persona i vol parlar justament d'aquest tema. Um, sí, perquè a presentació de Vespadis vaig arribar a l'ajuda de Maria Vila però havia un altre nen nostra classe també era Pes Badis, també un és en Cugat, però també en la presentació no va fer la Maria Vila la pilota a les mans i a fer-lo, a dir el nom i què més plat t'agrada més. I presentar els companys a Pes Badis que, i també que altres nens i més grans que nosaltres perquè som diferents. Mm déu nhi nens. Eh, quantes vegades heu anomenat la Maria Vila avui? Perquè, escolta, a casa seva ha d'estar pitant les uïtes de tota la família, eh? A tota, tota sencera. A veure si parleu de mi, també, i de la Montse López, eh? Ara, quan arribeu a casa, hem estat amb l'Anna i la Montse, hem estat amb l'Anna i la Montse. Què passa, Maria? Vale, no vale. parlant de tu, home. Oh, molt bé, doncs escolteu-me, moltes gràcies, Oriol, Maria, Jordina, Laura, també Maria, per haver estat avui a Catalunya sense barreres i demostrar la importància de l'amistat, tinguis o no discapacitat. I sobretot sobretot. Amistat, per coses bones i no tan bones. I divertir-nos a la vida. Eh? A les Oi que sí? Passar-ho bé. Sí. Bueno, moltes gràcies, Ara. Molt Mireu, aquí deixo el programa perquè si no qualsevol cosa pot passar. Moltes gràcies, Anna. Vinga, gràcies a vosaltres, amics. Adéu.